Eh, miarritzetik eta gure estudioetan eh, Mikel Amilibia, egunon? Egunon. Eta baionatik eh, Nikolas Blen telefonoz, egunon? Bai, egunon. Nikolas Blen telefonoz, zertzinen beldur? ez, ez, bat ez. Ez gira horretan, aigira prestatzen apainketa, kariketan, baionan eta uh, beraz, lam talan, ala ere, uh, naiz eta uh, ni personalkez naiz matxan, baina berotzeko biskat. Ostatuetan ez da balio, eh? iduriz ez da izu, telebistan eh, emaiteko partida, zer diozu Prezeski hortaz, Nikolas? Bon, hor, uh, bi zeren artean gira, ekresi izan interviua beti hor da, uh, lasatzen dira piskat uh, neukriak, eh, hasti untan uh, ere lasaitu dira neukri batzu, baina uh, egia da uh, biruza beti hor dela eta beldur direla, ospakizunen uh, artean diendek uh, esi Donc, boto maia da, zenta pesta politoat zan daiteke, <laughs> bederen laro goi minutaz, gero bukaeran ikusiko, eh, bainan eh, fanzon edo zuzengatzaien eh, ere mugat erantolatzen da baiuna bimila pertsonentzat, eta bos mila zale izanen dira agileran. Zenitzen da, usaiako e, giro hori derbiak aintzin? Berezia da, zenta derbi bada hori badakigu, inan ez da beste, beste derbiak bezalako aurregia da, mare, mare roski hil alabiziko partida bat da. Baionak uh, eh, madu badu behobe horientzat, uh, topa malauen egoten dira, eta uh, ara, miagitzek irabazten badu aldiz, miagitze egotzen da, orduan, netzat presioa baionaren alde da, zenta ba, miarritzek irabazte badu, ez dakit irabaziko duen, zenta bai baionak badu bere taldea ama, topa malau uh, koio kolariekin, miarritzek ez ditu uh, ola koio kolariak, eta ez dute budjeta berdina, miarritze bigarren mailanda, hona bai lehen mailanda. Enetzat, uh, ara, giroa gi, uh, bizikona da, espero ala gelituko dela. la biziko partida egia duzu, eh, Mikele, eta hori izan ezen galdera, Nikolas Blen, hori gehiago egin litaike baionaren dako? Mm, pentsatzen presio piskat gehiago badela, duztuki topamalauan Eh, sasai hori eman dugulakot, hainbat proiektu ere atera dira, armaila mm. behiak, eh, estadioaren inguruan, formakuntza zentroa ere eh, prestatzen ari, eta barakigu jauzten malinua gira, bultzeta ez laberdina izanen, eta egon kortzeko, gorata gora eta <laughs> behera horiek sasai batetik epik ez dutela laguntzen, beraz, uste dut, talde guztiak bezala, Uh, manera iranko gara nahi dugula instalatu topamala bortan uh, eta horregati bai biziko... uh, E, partida da guretzat. Ala ere, guretzen zaut ez girela favorito, ikusita azken urteetan beti bigarren mailakoak duela irabazi topa taldeari, beraz e, paperean egia maila desuetinak direla, baina e, partida baten inguruan dena gerta daiteke. Partida bat, partida bat da, erraten aldea ere finala bat dela, azkenean Euskal Herriko final bat, edo, edo final bat, eta hor berroita amak, da. Partido batean dena gertatzen aldea, kartoi gorri bat, kartoi hori bat, Hori dena, dena gertatzen alda hori ez tekigu. Mm, eta eskualegiuk bia, eh? ongi agotizkatzeko, Mikel Amilibia, ez teha hobe, bai honak, eh, segitzia topa malauan, eh, miarritzei gaitia bano. E, eh, Neretzat oberena izan entzen, uh, eh, finala irabaztia eta bai honak Parisen kontra irabaztia. Hola biak uh, hola. topa malauan izan enginen, eta uh, bi derbi eder ikusiko e, genituen, eta miarritzen eta baionan. Hor ez da hola, orduan eh, be, politena ze izan entzen, eh, be, berba miarritze igotzea eta infrastruktura berriak ere izaitea berak meraldiz, eh, eta egia aski zaila dela miarritzen, nik uh, ikusten dut pixka nola pasten den, eta aski zaila da bai. Mhm. Nikolas, <clears throat> zure aldetik? Hala, e, hor dezkatzeko Euskalei da, bi talde izaitea obe izan entzela, baina hor ez da ma, maila mailori behar bada erakutsi du mailona bai onak aurten ala ere eh, behar bada jausteko da baina eh, lehia edera eman du Montpellier eta Pau eh, ez jausteko Bai, eta eta hori dugu, eta jokalari gazte batzu bat ditugu ere tokikoak ez denak, <laughs> eta bi profesionalak ere mugatzen baitu horako aukerak eta tokiko azten uh, baina iduritzen zaut bai honan, uh, eh, bon, lehen <laughs> denbora batean ez autuz, eh, sos uh, eskasagatik, eh, eta eta orain zentzauk filosofia ere ari dela sartzen uh, akzio duren buruzagien uh, artean, uh, emengo duka ariai ere tokibat uh, ustea, uh, zentzu hortan badakigu, eh, diaustea, prodebimela erra inbat kontratu hau txiko direla, uh, eh, ilaite ere tipitu beharko direla, eta beraz be, berriz kasik zerotik uh, eraiki behar dela. Horretzen gira ala ere, abikoan pentsatu baino uh, goizago uh, iritsi zela topa malau erat, egin urteko plan gintzabak egin zen uh, akzio dunen artean, eta horren buru aukerak uh, <laughs> hartu behar dira aurkezten dik, igo ginen, eta, eta sasoi berezia izan dako bidarekin, baina iduritzen zaut, bai, bai honak bere tokia atxiki eta ez dugu algerik, domaia da, hola, azken matxabaten gainan eh, sasoi osoa. Agazuen du, egia, bai hona igozela, hola, eh, trina hartu behar da, trina hor eta miagitze, pixkat eh, gauza behar du, aurten, eh, guk ez ginoen pentsatzen, eh, aurten igoko, santza izan entzuela igotzea, Baina eh, hor dugu uh, partido bat eta orduan ez dugu utziko eh, joaten, gira da irabazten labada irabazten da, eta igotzen bada, ebe lehen erraten bezala, miagitzek ez ditu oraindik infrastrukturak uh, topa maloan igotzeko, baionak badu tribuna eder bat, eh, nik ikusi adot eta egia biziki polita dela, eta Nikolasek erraten zuen bezala, baionan jausten bada, pixkat kaka izanen da, zenta Eh, budjeta aldetik uh, eh, faltain izanen dira, telebista sosak ere erdiz uh, dira. Jean-Baptiste Aldize berak dio raiko egiturekin, federaleko baliabideak dituela beok, xalatu zerriko etxearen engai emenduaren falta, bak guzti ez izan diren, hortan sartu gabe, dudak ditu ala ere proiektatzeko, ikusteko top malauan beho. Bai, uh, hartzen alda, baina... Bai, hortan, negia da, infrastrukturak biziki zaharrak dira tribunak ikusi gabe, eh, zelaia ikusi, zelaia hori ez da inoiz berritoa izan, eta miarritzea aspaldian Europan ari zelarik, eta terren hortan ari zen, eta beti hor, eh, prodebian, beti terren hortan ari gira. Euri piskatiten dolarik, uh, ez da, ez, pff, zikin ez da justatzen ala, tribunak uh, ez dira inungi, urartzen dute, Ordan, ez dakit nik federalean uh, ari banintzen eta olako infrastruktura banituen, kondetizan nintzen. Baina eh, egia da, topa malauean olako infrastrukturak... Uh, bon. Egan duzu, uh, ez zera favorito zure ustez bai ona bait ezpada Nikolas Ble. Neretako bai, eh, favorito da ala ere, mail historio horien gatik, Kirol mailan eh, ene ustez. Ala ere, agilegan eh, egizibitziak bat emaiten aldio behori? Bai, duritzen zau, nahiz eta uh, uh, mugatua dela armailetan presentzia, eh, bos Eh, beraz alde hortaik eh, zekitean horrekatuko duen eh, pixka bat. Me bereziki horretarazen dut, badu iru sasoion orain, badela formula hori nun prode prodebi finaleko galtzaileak erizibitzen duela topa malaueko amairu gajena, eta aldi oro, bigarren mailako taldeak du irazi, e, beraz zentzu hortan, jan nahi du, sustut, ez dut uste aladenik, dute pentsatu behar, bigarren mailako talde baten terren zabian girela, eta abantaila badugula, final bat da, eta eta marcha bereziak dira aldi oro derbi bat da eta beraz <laughs> marcha bereziak dira eh, beraz e, bon sepo bat izan daiteke baionarentzat eta iruditzen zaut Janik eh, Gru eta eta jokalariak hori buruan dutela aste hontan berden bezala prestatzeko partida Xuxenago litzateke joan gineko partida bat? Bo, ba, ez dut uste eta fe, deanik egutegi biziki komplikatuak dira frances errukbian, eh, Eh, frantziako taldea, topa malau, prodebi, Europako kopak eta guzti, e, telebistak du manatzen maderuzki, hor e, e, gehitu ziren matxa horiek, finaletako e, eh, matxa horiek, ala ere sustengatzaile entzat, baita saiton <laughs> biziki e, interesgarri, derbia zapartere ukaitia barrazak eta e, bon, e, maiten ditu matxa biziki politak, e, ba, joan din partida ez dut uste mm. e, kusita egutegiak. Iritzi bera ez, Mikael Eurez? Ba, bai, ador naiz, Nikola Sekin, egia Azken finean, eh, xantza bat emaiten du prodebi taldeari igotzea, hmm. eta hortan utzi behar zaio xantza talde txikiari, Kirolari. txikiari uh, artean, eh, baina kirolaren zat polita da hori. Mm Bururatzeko, demora intzina baitoa, pronostikoak? Nor hasten da, ere, errezibitzen duena hasten da. Beo, uh, aviron, emai pronostikoa, Mikel? Nik, ni, bo, nire bihotza egitema du, nire jendean dut hasiko dula, baina Nik pentsatzut Bayonak irabaziko duela, zenta miarritzen baitugu, uh, baitugu Bayona egia aintzinean da, uh, azkarra da, eta miarritzen aski uh, baitugu uh, zaurea initza. Uh, uh, ba, miarritzek irabaziko du bai. <laughs> <laughs> Ezin dut hori egan. <laughs> Nikolas? Hoi, bai, ba, alderantzizkoa inedut, ez dut xortamenik eta, eta dudako hori zain duitzen zauta, limaleko zepo bat Eh, girela, baina eh, bai bihotzak, bai eh, Eh, kirol mailan eta iduritzen zau, tala ere dinamika aski hona dugula, ez da behar bada lagertatu topa malaueko taldeekin azken urteetan dinamika nahiko uh, eh, aula zuten uh, sasoi buka uh, mantentzeko topa malauan, eta azken matxa hori ez duten behar bada prestatu behar bezala, gu badakit asfalditik aipatzen dela uh, akses matx hori diokatzea, uh, opzioa bat zela biarritzen inguruan, donk espero dut behar bezala prestatuko dira, eta bai honak iraziko dira. Emaitza? E, maitza zaila behan antinki zain da, eta ez dakitzen sego hain mitziko me pundu bakar bat entzat bali madare. eta gero guk irabazte madugu, erratalko dugu, uh, eh, Europar txapeldunen eh, kontra irabazi dugula, eta bai honak ez eh, uh, Europar txapeldunak dirila, irabaz, tolosa irabazi dute. <laughs> Hala, bon, ebe eskertuko zeituztegu, uh, bier eta zientaldeer, bierko, eta haste buruan. Aio.